Es aicinu, ka mēs varam kopā šodien atdot godu Dievam, kopā slavēt, lūgt, jā, un labi pavadīt laiku. Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo rītu. Paldies, ka Tu katru no mums esi cēlis un ka mēs varam būt šeit. Mēs arī īpaši lūdzam šajā rītā par tiem, kas nevarēja šeit tikt slimību vai kādu citu iemeslu dēļ. Es klāt pie viņiem, iepriecinu viņus, uzrunā viņus un es klāt arī pie mums, ka tiešām mēs varam atvērt savus sirds, lai tu vari runāt uz mums un ka mēs varam viens otram būt par liecību, viens otram būt par stiprinājumu. Es klāt šajā dienā un es mūsu vidū, tu lūdzam tavā vārdā. Stay mine. दिया kad tās nāk. Tikai Jēzus, tikai Jēzus, Dieva dāvs. Tikai Jēzus, tikai Jēzus, Dieva dāvs. Tikai Jēzus spēj mani dziedināt, kad man sāp. Tikai Jēzus var šaut. gaisā. Tikai Jēzus var šaubas brīdināt, kad tas nāk stipra nemainīga, tā ir droša klincus, kura stāvu lēs. Tava mīlestība, maiga žēls, kādas esmu stop. Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu. mani, kāds es esmu. tikai viņš spējīgs to Pateicoties Tev, mēs varam dzīvot. Paldies, ka Tu visu to smago jūgas paņēmis uz sevi, lai mēs varam priecāties par dzīvi un baudīt to. Paldies Tev, Tēvs. Paldies, ka Tu esi mūsu vidū. Amen. Lūksim, debes tēvs, paldies Tev, kungs, jā, ka šodien arī ir, kungs, tā diena, kad mēs nākam, kungs, arī kā draudz kopā, kungs, lai klausītos Dievs, ko Tavs vārds saka. Debes Tēvs, paldies, ka tā ir patiesība, kungs, ka tā nav mainījusies, kungs, kopš laika gala. Dievs, paldies, ka Tavs prāts mums ir atklāts, un, kungs, ka Tavs svētais gars mums to dar zinām atkal un atkal. Kungs, un mēs lūdzam, lai tiešām mēs esam atvērti, kungs, ikvienai lietai, kungs, arī šodien, kungs, ko Tu vēlies mums teikt. Dievs, paldies Tev, kungs, paldies par Tavu patiesību, kungs. Visgods un slāv Tavs Tev, Jēzus vārdā. Amen. Nu, ko, jūs droši varat apsēsties, klausīsimies Dievu vārdu. Un klausoties jau no paša sākuma, es gribu teikt, Dievu vārds mums aicina pārbaudīt visu. Ir labi, ka mēs nākam, mēs klausamies, mēs lasam Dievu vārdu, kāds citē, kāds no galvas kaut ko runā un kāds kaut ko interpretē, bet ir labi, ka mēs to, kas tiek runāts, ka mēs to param pārbaudīt. Ja, tātad tie, kas pierakst, noteikti būs vieglāk, jo viņi varēs atšķirt un apstīties, vai tieši tā arī bija. Bet tie, kur atcerās, tad atceramies un pārbaudām visu, ko mums saka. Uh, un šodien mēs kopā apstīsimies rakstiet no Jāņa evaņģēlī. Jāņa evaņģēlī 7. nodaļa no 37. līdz 39. pantam. Beidzamajā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumas. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Brīnišķīgi rakstviet, un šodien no šiem trīs pantiem es vēlos, ka mēs um, tā īpaši uzsveram vai mēģinam piedomāt pie šī vidējā panta, 38. panta, kas saka šādi, kas man tic, kā raksto sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvi ūdens traumas. Tas, man liekas, ir brīnišķīgi, ja? ka no mums, ka no mums var plūst dzīvi ūdens traumas. Un, ziniet, ticība Jēzum ir šīs piepildīts un pārplūstošas dzīves noslēpums. Ticība Jēzum ir tas, kas mūsos ikvienā var radīt uh, Eh, šo procesu kā dzīva ūdens traumas plūšana. Kaut kas tāds, kas plūst pāri. Un ziniet, ja mēs būsim piepildīti, tad mēs nebūsim tukši. Ja? Diezgan loģiski, ja? Un šeit kādā brīdī izklausās pēc tāda mūžīgā dzinē, jo tad, kad trauku piepilda un viņš plūst pāri, tur nekad nebeidzās. Tur, tur vienmēr ir pietiekami. Un, un tas ir tāda, tā ir tāda tāds stāvoklis, ko es ticu, uz ko Dievs mūs aicinājis. Tāpēc arī pievērsīsim uzmanību taisnes šim 38. pantam, kas saka, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. Man liekas diezgan brīnišķīgi. Un uh, kopā tad nu apstīsimies uh, gan 37., 38. un 39. pantu, protams, ar kādiem papildus pantiem, kas paskaidros mums uh, no Dieva vārda arī šo nozīme un, un kā lai mēs to skatāmies. Tātad Jāņa 37, un tas sāks ar vārdiem, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Tātad šis pirmais ir, ja kam slāpst. Un ziniet, tas lāpes ir attiecināms uz ikvienu cilvēku. Nav cilvēks, kam neslāpst. Un pat cilvēks, kam visciešākais miegs, pats lāpes viņu uzmodina, lai aiziet padzerties. Un tik vien kādā brīdī varbūt negribētos, bet mūsu organisms tiek pamodināts, mums ir jāiet, jo mums slāpst. Un mēs ejam un mēs dzeram. Un slāps ir kaut kāda tāda lieta, kas eh, noteikti ir eh, izraisa kāda aktivitāte. Tā ir kaut kāda darbība. Tā nav pasīva sēdēšana, bet slāpes izraisa kaut kādu rīcību. Ja, piekrītat? Tas vienmēr kaut ko papras. Un eh, kādas nodaļas atpakaļ, runājot par slāpēm. Ir situācija, kad Jēzus ar mācekļiem nāk pie akas. Viņš nonāk pie akas, pie pilsētas kādas, kur aka ārpusē, un mācekļi aiziet uz pilsētu pirkt kaut ko ēdam. Zinām šo rakstīt, ja? Jāņa evanģēlijas 4. nodaļa. Un uh, situācija ir sekojuši, ka mācekļi aiziet uz pilsētu, un Jēzus paliek pie akas, un tur nāk kāda sieviete, un uh, šī, notiek šī diskusija starp Jēzu un šo sievieti. Un uh, Viņa runā par, par slāpju remdēšanu. Un Jēzus saka, kad es varu remdēt slāpes, ka tev nav jānāk vairs un jāsmeļ un jādzer no šī. Un viņi saka, Jēzu, kā, nu, kungs, kā tas ir iespējams? Jo tev taču nav, tev taču nav. Un tur viņi uzskaita, tev taču nav smeļamā trauka. Aka ir dziļa. Viņi skatās uz apstākļiem, viņi skatās uz to, kas tev ir. Un ziniet, diezgan, diezgan loģisks uh, spriedums. Uh, Kā tu gribi remdēt savus slāpes, ja tev nav tāda lieta? Vai tu neesi tādos apstākļos? Mūsu cilvēcīgas slāpes, cilvēks, kas ne, nav atzinis to kungu par savu glābēju, viņam ir slāpes, un ikvienam ir slāpes, kā jau minējām. Bet šīs slāpes tiek remdētas dažādos veidos. Pasaules piedāvā dažādi remdēt slāpes. Vai tas ir sasniegts mērķis, vai tā ir ģimene, vai tas ir labs darbs, varbūt skaista māja, daudz bērnu. Un tie ir mērķi, ko, ko cilvēks sev noliek, jo viņā ir slāpes. Un katrā ir slāpes pēc tā kunga patiesībā. Dievs ir līdz mūžība ikviena cilvēka sirdī. Kā iepriekšējā reizē, kad bija iespēja šeit runāt, es teicu, viņš ikviena cilvēka sirdī ir līdz mūžība. Ik viens ir, cilvēks sirdī ir slāpes pēc viņa, taču cilvēks meklē remdēt slāpes dažādi. Un kādā brīdī viņš neapzinās, kas ir šī īstā slāpe, kas ir jāremdē. Un viņš to meklē vienā lietā, viņš to meklē otrā, viņš apstās uz apstākļiem, Līdzīgi kā samariet, viņi saka, bet Jēzus tev taču nav trauka, tev taču nav, kā tu vari? Kā tu vari? Diezgan loģisks jautājums, domājot par to, kā tad mēs varam remdēt slāpes. Un eh, Jāņa evaņģēlējā 6.35 Jēzus saka, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Tikai viena, tikai viena izvēle, tikai vienu mērķi sasniedzot, mēs remdējam patiesā slāpes. Un tas ir Jēzus Kristus. Visu atbildes slēpjas Jēzu Kristu. Ja? Kas tic, viņam tam neslāps nemūžam. Un sekojot tālāk, 37. pantā, tas, lai nāk pie manis un dzer – kad no nu arī mēs kādā brīdī atzīstam, ka ir kaut kas vairāk. Jo ir sasniegt mērķi un slāps nav remdēts. Ir izdarīts kādas lietas, un vienalga tas nedod to apmierinājumu, ko nu, tas nav, nu, mums nedod šo mieru un piepildījumu. Ir taču tā, piekrītat, mēs domājam, ka ar to būs gana. Kaut kas ir izdarīts, kaut kas ir paveikts, kaut kas ir uzcelts, kaut kas ir noticis, un ar to vienalga nav pietiekami. Un tad mēs atzīstam kādā brīdī, jā, ir kaut kam vairāk jābūt. Un tad mēs izvēlamies nākt arī pie Jēzus. Un ziniet, arī Jēzus, jau tad, kad viņš dzīvoja, arī tad cilvēki izvēlējās nākt pie Jēzus. Bet arī tad cilvēki nāca dažādu iemeslu dēļ. Viena nāca tīrais zinkārības. Jā, iet apstīties, kāds tas Jēzus ir. Es dzirdēju, viņš dar zīmes un brīnums. Un arī šodien, ziniet, tāpat notiek. Cilvēki arī nāk kādā brīdī pie Jēzus. Es esmu dzirdējis, tur ir brīnum un zīmes. Un tā arī ir, arī tās lietas ir. Bet citi nāk tikai zinkārības. Caķēs tas pats, maz auguma, virsmojotnieks, bagāts vīrs. Es gribu redzēt, kāds viņš ir. Kā arī viens no valdniekiem, ja, lasam jaunā derībā, arī es daudz kas ir dzirdēts, bet es jau sen esmu gribējis viņu redzēt, kāds ir Jēzus. Zinkārība ir viena lieta, kas, nāk, kas liek cilvēkiem nākt pie Jēzus. Liek atnākt līdz viņam, liek sāk interesēties par viņu. Tad ir kāda lieta vēl kā vajadzības kad mums ir kāda vajadzība. Un tas ir ļoti bieži, kad mēs nonākam situācijās, kas jau ir neapskaužams, tad mēs nākam pie Jēzus. Ziniet, šodien jau grūti ir pateikt, eh, ka kāds cilvēks nebūtu dzirdējis par Jēzu, ka kāds nezinātu, kad var nākt arī, kad arī tas ir ceļš. Daudz ir dzirdējuši, bet maz atsaucās tam. Un kāda nāk dēļ vajadzības? Mēs lasām Dievu vārdu, un ļoti spilgts piemērs, manis laiks tā prātā, tie paši desmit spitālīgie, uh, kas nāca pie Jēzus, jo viņiem bija vajadzība. Viņi nāca un viņi pa gabalu sauc, un Jēzus teica, ejiet, mazgājieties un rādieties priesteriem, ejiet savās mājās. Un viņi visi aizgāja, viss bija veseli. Visi saņēma to, ko viņi gribēja. Viņi nāca, kā viņi gribēja, viņi saņēma pie Jēzus to. Bet tikai viens nāca atpakaļ un atzina, kāpēc tas notika. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir viss spēks un vara. Viņš ir glābējs. Viņš ir Dieva dēls. Jā, tātad mēs varam nākt pie Jēzus, tāpēc arī, ka kaut ko mums vajag. Risinājums problēmām, labklājība, kaut kādas lietas, ko mēs gribam saņemt. Un tas bieži vien ir arī iemesls, kāpēc nākam. Un ir arī kāda, tāda lieta, kā, mēs, protams, varētu vēl uzskaitīt kādas. Bet tas, pie kā mēs nonākam, kam vajadzētu būt, kad mēs nākam pie Jēzus, ir atziņa. Kad mēs atzīstam, kas Jēzus Kristus ir priekš mums – Kad mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir glābējs, kad mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, ka viņš ir tas upurs, kas samaksāts par maniem, par taviem, par mūsu visu grēkiem, par visu grēkiem un par visiem grēkiem. Un viņš ir pietiekams, vienīgais, kas ir pietiekams. Ka mums jābūt ir šai atziņai, ja mēs nākam pie tā kunga. Tātad šeit mēs jau nākam pie, pie, pie Jēzus. Jēzus arī prasa, Ja es arī uzdošu jautājumu saviem mācekļiem, vai viņi atzīst, vai viņos ir šī atziņa, kas tad viņš ir. Tiem, ar ko viņš kopā staigāja, viņš pēc, ko ļaudz saka, mani esam sākumā. Cits saka, pravietis, Elija. Kādā brīdī tā, tā asociācijas rodas ar kaut ko, kas tiek runāts, vai tiek teikts, vai dzirdēts, rodas asociācijas. Un man asociācijas šobrīd radās pilnīgi par to, ka trauks tiek pildīts, un jāplūst pāri. Un jāplūst pāri, un nekad nepietrūkst. Un tas ir tik tik forši, un ziniet, tas ūdens patiesībā, kas tā kārā tālāk, nevienmēr viņš ietek um, vannā vai izlietnē, viņš um, var arī aizticēt, ja, pa grīdu, pa galdu, nu, kur tik uz drēbēm, nu, dažādi, dažādi viņš ir aizticēt. Bet uh, tas jau arī ir līdzīgi kā arī ar mums, ja, arī līdzīgi kā sējas, sējas ēklu, un ne visi iekrīt labā augsnē. Arī šis ūdens, kas no mums plūst ārā, viņš nevienmēr iekritīs un nesīs tur uzreiz būs redzami augļi. Bet mēs ejam, lai kur mēs ejam, no mums plūst ārā. Un tas nes izmaiņas, un tas nes labas izmaiņas. Amen. Ja svētais gars caur mums plūst kā dzīve ūdens strāms, tas nes izmaiņas, un tas ir kaut kas brīnišķīgs. Jo kaut kas jauns tiek veidots, un kaut kas vecs tiek varbūt atjaunots, un, un tas plūst, un tas nes dzīvību. Un kopā izlasīsim psalmu 84, 6. 8. pantu. Psalms 84, 6. līdz 8. pants. Un tur ir rakstīts, svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ieleju staigādām to dar par augsnainu zemi, un jau agrais lietas to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēku uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā cijānā. Tātad svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod spēku. Un tas kungs teica, gaidiet, gaidiet, līdz jūs saņemsiet spēku no augšienas. Un šodien tas spēks no augšienes ir ikvienam no mums. Svētais gars ikvienam mums ir piepildījis. Kā lasījām korintiešiem vēstulē, mēs visi esam dzirdīt, dzirdināti ar to pašu garu. Mēs visi esam kristīti svētajā garā. Tas tā rakstīts, pārbaudiet. Un svētīgs, svētīgi tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavu ceļu. Un ziniet, tas spēks, šis svētais gars arī norāda Dievu ceļus. Nekad svētais gars vēl nav norādījis kaut ko pret Dievu gribu. Viņš vienmēr, viss, kas ir gan vecā darība, gan jauno, viss kopā Dievu vārds, kas ir, viņš vienmēr uz to norāda. Un nekas nav bijis, viņš nekad neko nav teicis pretēji. Tāpēc, kam sirdī stāv tavu ceļi, kas caur raudu ielai staigādām to dara par augsnēnu zemi. Un jau agrais lietas to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dievu priekšā cijānā. Tātad svētais gars, tātad ticība Jēzuma, ir viss šī noslēpums. Viss šis noslēpums, lai caur mums plūst dzīvi ūdens traumas. Un mēs esam kā trauki patiesībā. Ja? Dievu vārds mums arī viss raksturo kā trauks. Un ziniet, trauks nav radīts, lai viņu sasistu. Piekrītat? Nevienu trauku nerada, lai viņu sadauzītu vienkārši. Trauku vienmēr lieto kaut kam. Trauku vienmēr kaut ko piepilda. Un tad ir jautājums, ar ko mēs piepildamies? Kas ir tas, ar ko mēs piepildamies? Kas ir tas, kas caur mums plūst? Vai tas ir svētais gars? Vai vienmēr tā liekas? Bet vienmēr neliekas, ka tā ir. Ja liekas, ka pietrūkst. Un ir reizes, kad pietrūkst. Un tas ir tais brīžos, kad mēs savus acis, savu, savu skatu novēršam patiesībā no Jēzus. Ja Jēzus saka, nāciet pie manis. Viņš saka, kas tic man. No tā plūdīs dzīvdienas traumas. Ja mēs novēršam savu skatu no Jēzus, tad mēs iekrītam depresijā. Mēs sākam meklēt citas vērtības. Mēs sākam pieņemt citus uzskats. Ne tas, ne tas, kas ir Dieva vārds, ne tas, kas ir Dieva prāts. Tad, kad mēs novēršam savu skatu no Jēzus, bet es gribu, ka no manis plūst. Es gribu. Jūs arī gribat, ka no jums plūst? Es gribu. Un tas ir iespējams. Slavu Dievam. Jēzus saka, nāciet pie manis. Viņš, viņš saka, nāciet pie manis, skatieties uz mani meklējiet mani. Tas nekad nav bijis par, par kādu cilvēku. Tas nav bijis par kādu notikumu. Kaut vai paņemsim to pašu draudzes kontekstā. Dievkalpojums, vai slavēšanas vakars, vai lūkšanas, vai sapulces, vai... Tas nav par cilvēku. Tas, tas katram no... Vai, vai mums liekas, ka kādam citam to vajag? To vajag mums ikvienam pašam. Tas ir tas veids, kā mēs nākam tuvāk tam kungam. Tas ir tas veids, kā mēs skatāmies uz viņu, kā mēs nākam pie viņa. Un viņš saka, mēs tiksim piepildīti. Viņš saka, nāciet, skatieties uz mani. Tie ir kā brīnišķīgi instrumenti. Ja kādam liekas, ka tam cilvēkam <laughs> vajag, ka es tur esmu. Nē, jums, man, ikvienam to vajag. Un tas ir tas ceļš, tas ir tas, Jēzus ir tas ceļš uz šo pārplustošo dzīvi. Viņš ir tā atbilde. Un šie notikumi, šī iespēja mums nāk kopā vienā, otrā, trešā veidā, tas ir tikai kā brīnišķīgs instruments katram mums, ikvienam tuvoties vairāk Dievam. Vairāk un vairāk vērst savu skatu uz viņu, vairāk un vairāk tiekties pēc tā, lai mēs būtu viņam līdzīgāk. Tātad, ja gribam, lai no mums plūst dzīvūdens traumas, tad nākam atkal un atkal pie Jēzus. Vai tas kaut ko prasa no mums? O, jā. Tas prasa no mums. O, oh, jā, <laughs> jums patika, o, oh, jā. <laughs> Vismaz mums pasmaidījāt. Bet tas arī prasa, tā ir piepūle. Jēzus saka, dzenieties pēc miera ar visiem. Dzenieties pēc miera un ar visiem un pēc svētas dzīves. Bez, nekā, bez kā neviens neredzēs to kungu. Dzenieties, tur ir piepūle. Tiecieties pēc tā, dzenieties pēc tā tas prasa kaut ko. Un ja man liekas, es varu, es, es, protams, izvēle ir jūsu pusē. Manā pusē. Vai es iešu, vai es piedalīšos, vai es kalpošu, vai es darīšu, jo tas viss prasa kaut ko. Tas prasa nolikt savu veco kaut ko nost, tas prasa kādu upuri no savas privātās dzīves visdrīzāk. Bet tam ir liela alga. Mēs atkal un atkal nākam pie tā kunga, un mēs atkal saprotam, ka tas ir tas veids, kāds ar mums plūs dzīve ūdens traumas. Un tas nes vienkārši šeit, tas, tas, mēs staigājam un redzam, ka lietas atdzīvojās, ka lietas mainās. Tas, man liekas, ir tā vērts. Tas ir tā vērts. Tas ir tā vērts. Jā. Svētais gars vienmēr norāda uz to kungu. Ja? Mēs zinām, kad Jēzus saka, kad, kad viņš nāks, viņš dos liecību par mani. Kad viņš nāks, viņš norādīs uz Jēzu. Svētais gars nekad neizceļ dāvanas, teiksim. Viņš izceļ to kungu. Viņš izceļ Jēzu Kristu. Viņš paceļ Jēzu Kristu. Viņš vēl ikvienu pie Kristus. Jā, tas ir Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā. Kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Ja? Svētais gars dod liecību par mani. Viņš vienmēr vāda mūs pie kunga. Atšķisim apstuļu darbus. Viena no pēdējām rakstietām. Apstuļu darbi – 4, 29 līdz 31. Tad nu kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kāpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiebdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnum tavu svētā kāpja Jēzus vārdā. Kad viņi beidz Dievu lūgt vietu, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļūst svētā gar pilni, un droši sirdi runāja Dievu vārdus. Šis, šie jau ir ceturtā nodaļa, bet mēs zinām jau, kad agrāk svētais gars jau nāca pār viņiem. Viņi jau tik piepildīti ar svēto garu, jau viņi saņēma jau svēto garu, viņi saņēma apsolījumu, viņi bija pilni drosmes, viņi gāja un sludināja. Bet tad, kad uznāca arī kaut vajāšanas viņiem, un tā līdzīgi arī var būt mums, mēs varam pagurt, mēs varam eh, savā ikdienā vienkārši būt nolaidīgi, teiksim, vienkārši kā ir. Mēs, mēs varam at, at, atlikt malā. Uh, atmest kaut ko un, un vairs nelasīt to kungu vārdu, vairs varbūt nenāk tik bieži pie viņa. Un mēs varam pagurt, mūsos var sās, ienākt kādas nedrošība, tādas bailes. Vai. Un šeit arī līdzīgi patiesībā ir, lai arī viņi iepriekš sludina droši. Droši sirdi viņi sludināja tā kungu vārdu. Taču, kad, viņ, kad viņus pasauc, tie valdītāji, un viņi viņus aprāja un teica, nesludiniet vairs tā kungu vārdā, jūs nedrīkstat to darīt. Tad viņi nākamajās, lūk, nodaļā mēs lasām, uh, tad nu, kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi. Ja viņiem būtu pietiekami drosmes, vai viņi lūk pēc drosmes? Vai ja viņos nebūtu radušās kāda ne, nu, tāda baža vai nedrošība nedaudz, vai viņi lūgt pēc drosmes vēl? Ja viņiem jau būtu drosme, cik vajag? Visdrīzāk, ka nē. Bet šeit mēs redzam to iespēju mums ikvienam nākt atkal pie Dieva, atkal lūgt un atkal saņemt svēto garu, atkal tik piepildītiem. Un viņi, un mēs lasam tālāk, saviem kalpiem e, drosmi runā tavu vārdu, savu roku iztiedams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnum tavu svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņi beidz Dievu lūgt vietu, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļūst svētā gar pilni. Un atkal droši, droši sird runāja. Un atkal viņi tika piepildīti, un atkal droši sird runāja. Tad, tad arī mēs, mēs zinām, ka varbūt savādāk. Ja mēs šodien šeit esam, un domājam, varbūt vairāk, tad ziniet, ka mums šodien ir tā iespēja nākt pie Dieva un teikt, Dievs, es gribu, dod saviem kalpiem drosmi runāt. Mums ir vajadzīgs tavs svētais gars. Mēs gribam, lai caur mums plūst, lai kur mēs arī ietu, tas nestu augļus. Ir kaut kas vairāk. Jēzus bija pilns svētā gara. Viņa mācekļi bija piepildīti svētā gara. Arī mēs šodien esam ar to pašu garu piepildīti. Lūks evaņģēlē teiks, ja nu jūs ļauni būdam zināt dot saviem bērniem labas dāvans, cik gan daudz vairāk Dievs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Viņš var dot svēto garu mums šodien. Viņš var mūs atjaunot. Viņš var mums atkal dot to drosmi iet un sludināt. Vai mums nav svētais gars? Ne, mums ir. Ja mēs esam pieņemušies par savu kungu un glābē, mums ir svētais gars. Bet vai caur mums plus tā, kā tas ir iespējams? Iespējams, ka nē. Bet iespējams, ka jā. Bet ir iespējams arī, ka šodien mēs nākam un tam kungam lūdzam. Un tas, tas mainās. Otrā korintiešiem teiks, tāpēc mēs ne, nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Un tur pāris pāns iepriekš ir teiks, ja šis bija 16. 4. nodaļā, tad teiks, ka mums ir tas pats ticības gars. Tātad mēs atjaunojamies. Mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Mums ir iespēja dienu no dienas atjaunoties. Un Titam 3, 5 līdz 7 ir rakstīts, viņš mūs izglāb nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi pār mums izlējas caur Jēzus Kristu mūsu pestītāju. Tad, tad atjaunoties atkal svētajā garā lai caur mums plūst dzīvūdens straumas. Un mācekļi bija prieka un svētā gar pilni. Un tas ir iespējams, ka mēs esam prieka un svētā gar pilni. Kas man tic, kā rakstos sacīts no viņa miesas, plūdīs dzīvūdens straumas. Ziniet, es ticu. Es ticu, tāpēc es arī runāju. Es ticu, ka tas ir tā kungu vārds. Un es ticu, ka tas ir priekš ikvienu no mums. Un es ilgojos, es ilgojos tiešām pēc tā, ka tas, ka tas vairāk un vairāk parādās manā dzīvē. Es to ļoti gribu, es to ļoti gribu, es pēc tā ilgojos atkal un atkal. Ka mēs varam iet no spēku uz spēku, ka mēs varam atjaunoties dienu no dienas, ka svētais gars var to paveikt, ko viņš grib caur mums ikvienu. Un tas, tas noslēpums ir tepat, Jēzus Kristus. Tas noslēpums ir tepat. Vērsīsim savus skatus uz viņu, nāksim atkal pie viņa. Un tas ir priekš mums ikvienu no mums. Tas nav priekš brāļu vai māsas blakus. Tas ir tev un man. Lai Dievs dod, ka tas parādās pie mums ikvienu un draudzē kopumā. Un, un ka tiešām tā ikviena vieta, kur mēs dzīvojam savā ikdienā, kaut vai ja tā arī būtu, kā šī ielai, pa ko lasījām, tad tas kungs to dara par avoksnēm zemi. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavu ceļu, kas savu raudu ielai staigādam to dara par avoksnēm zemi. Un jau agrais lietas to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi pie, parādās Dievu priekšā ciānā. Līdz kamēr viņi iet līdz galam. Līdz kamēr viņi iet līdz galam. Viņi dzīvo savu dzīvi ar svētā garu pārpildīt, caur viņiem plūstošu dzīvi viņi dzīvo līdz galam lai Dievs dod mums katram to vēlēties un to piedzīvot. Labi, sveicinu, ka mēs varam vēl piecelties, mēs aizlūksim par, to, par šo vārdu un mēs aicinu, ka mēs ik viens lūdzam par sevi. Nevis, ka manam brālim vajag caur, lai, viņ, lai caur viņu plūst, bet lai caur mani plūst, lai caur mani plūst un līdz galam. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, arī šodien, kungs kā draudz, ka Tēvs, Tu esi runājis ar savu vārdu, Dievs. Paldies, Dievs, ka mēs, kungs, gribam zināt tavu prātu, kungs, un ka mēs gribam tev paklausīt. Debes tēvs, tad arī lūdzam, tiešām lūdzam, piepildu tu, kungs, mūs. Atkal un atkal ar svēto garu. Kungs, ka mēs dzīvojam tā dzīve, kungs, kas tev ir tīkam, Dievs. Ka mēs, kungs, ejot savā ikdienā, kungs, esot savos darbos vai vienalga kaut esot kalpošanā, debes tēvs, ka tas dzīvais ūdens plūst caur mums. Debes Tēvs, ka mēs to vietu, kur mēs esam, kungs, daram par amoksnēnu zemi, kungs, ka Tavs svētais gars to padara caur mums, debes Tēvs. Kungs, ir kaut kas daudz vairāk. Tēvs, mēs gribam, kungs, iet tālāk ar Tevi. Kungs, lai tiešām, kā ir šodien, tā, lai nav rīt, debes Tēvs, jo mēs esam, kungs, vairāk tuvojušies Tev. Kungs, mēs esam vairāk atzinuši Tev. Jēzus, mēs esam Tev atkal un atkal apliecinājuši un atzinuši, kungs, ka Tu mums esi vajadzīgs par glābēju, par grēku piedevēju. Kungs, kas esi atpirts mūs no visu ļaunā, kas mūs esi izrāvis no nāvas valstības un pārcēlis debes tēvs savu mīļā dēla valstībā. Dievs, Tu mums esi vajadzīgs. Mēs, kungs, lūdzam, Dievs, eh, par sev pašiem, kungs. Kungs, ik viens par sev pašu, kungs, ka, ka mūsu skats nenovēršas no Tevis. Bet, ka mēs vēršam savus skats uz Jēzu. Kungs, Tu saki, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvi ūdens traumas, no viņa vēdera, no viņa būtības, no viņa iekšām, no mums ikviena plūdīs dzīvi ūdens traumas. Kungs, paldies Tev par Tavu svētām darbu. Paldies, ka tas ir ikvienā no mums. Un mēs lūdzam, kungs, palīdz mums atkal un atkal nākt pie Tevis. Atkal, kungs, tikt atjaunot, atjaunotiem no jauna un no jauna. Kungs, ka mēs ejam no spēka spēkā. Dievs, Lai tiešām Tēvs Tavs vārds tiek pagodināts. Dievs ar mūsu dzīvēm, ar visu, ko Tu mums esi devis lietot. Dievs, paldies Tev, kungs. Mēs, kungs, gaidam uz Tev. Kungs, arī šodien, kungs. Dievs neļāva mums aiziet vienkārši tā kaut kur prom. Mēs iziesim akal ārā savā ikdienā, kungs, savā dzīvē, Dievs, un Dievs, Tu zini, kas tur būs. Tu zini, kas mūs sagaida. Bet, kungs, palīdz. Palīdz, kungs, ka mēs šobrīd kungs, ka mēs tagad atgriežamies pie Tevis, kungs. Un, kungs, saņemam Tavu apsolījumu atkal atkal. Kungs, lūdzu, piepildi ikvienam mums ar savu svēto garu, kungs, atkal un atkal. Lūdzu, debes Tēvs, Tu mums vajadzīgs, kungs. Dievs pāvēt, lūdzu, mūs visur, kur mēs ejam. Kungs, paldies arī, ka tas ir Tavs apsolījums, kungs, ka Tu ies mums pa priekšu kungs, ka tu mūs sekos, kungs, un ka tu būsi mūsu vidū, kungs, no visām malām tu, kungs, esi ar mums. Dievs palīdz, ka mēs esam trauki, kungs, kas tiešām plūst pāri, kungs, un ko tu lieto savam godam. Jā, Dievs, lai Tev viss gods un slātāvs.